Bost ardatz hauetako proiektuak dirustatuko dituzte, bat sorkuntza eta lehiak hortasuna, bi klima aldaketa eta irriskoen kudeantza, hiru lekuko baliabideen erabilpen eta balorizazioa, lau pertsonen mugikortasuna eta bost formakuntza eta inklusioa, Bat eta hiru milioi euro artian banatuko dituzte proiektu bakots, nok parte ardezakeen deialdian aipatzen dauku Mathieu Berger eskualdeko kontseilariak. Donc il faut avoir des capacités de trésorerie, mais c'est ouvert à l'ensemble des entreprises, des associations d'un certain niveau, des universités, euh, des centres techniques, mais aussi les collectivités, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités. Euskadi, Nafarroa eta Kataluniako komunitateetako, baita ere Occitania eta Akitania berria eskualdeetako egiturek parte hartzen alko dute hirugarren deialdian Ekialdian, ahatik Aragoiak eta Andorrakez, bako txarizoak fedek FEDER dirufuntz guzia erabili baitute. zer balintza bete behar den hautagaitzaren pausatzeko, Maider Arostegi, Departamentuko kontseilaria eta Pirineoetako lan elkargoko presidentea. Alors les conditions pour y avoir droit, c'est d'être un porteur de projet avec des vrais partenaires de chaque côté de la frontière et d'avoir un projet qui peut se développer des deux côtés de la frontière. Et Eta intzineko deialdian ze proiektu mota lagundu duten aipatzen dauku Maider Arostegik. On a euh, quelques belles réalisations qui sont en cours, notamment euh, euh, le projet Quintoan Barna sur la vallée des Aldudes, également des projets d'innovation, notamment